beija-flor que toca o terror e me refresca o cheiro dela. Meu senhor, isso não é amor, é apenas tesão, quem dera. Combinou, peguei meu violão e fiz essa canção pra ela. Se eu mandar o CD pra ela escutar, será que ela ouve essa? E é você que me interessa. Faz o tempo que eu tô nessa. Se eu me jogar, tu se arremessa. Não demora que eu tô com pressa, Rebeca. é só você que me interessa. Faz um tempo que eu tô nessa. Se eu me jogar, tu se arremessa. Não demora que eu tô com pressa, Rebeca. Beija a flor que toca o terror e me refresca o cheiro dela. Oh meu senhor. Isso não é amor, é apenas tesão, quem dera. Combinou, peguei meu violão e fiz essa canção pra ela. Se eu mandar o CD pra ela escutar, será que ela yeah. ouve essa? Maybe, listen, baby girl, you the one. I can see you going up, taking. rocket. We was nothing, now we poppin'. On my way, shawty, you keep running through my brain. Drop that pin, you know I'm uma flor que toca o terror e me refresca o cheiro dela. Meu senhor, isso não é amor, é apenas tesão, quem dera. Combinou, peguei meu violão e fiz essa canção pra ela. Se eu mandar um CD pra lá escutar, será que ela ouve essa? Baby girl, you moving like Beyoncé girl, your body like favela. Excuse me, what's your name? Is it Rebecca? Rebecca. Não demora que eu tô com pressa, Rebecca. E é você que me interessa. Faz um tempo que eu tô nessa. Se eu me jogar, tu se arremessa. Não demora que eu tô com pressa, Rebecca. não demorar que eu tô com pressa, Rebeca. On my way, Shawty, you keep running through my brain. Drop that pin, you know I'm on the How you feel so good, I can't explain. Bring me to a present time and place. What's your name? É Is Rebecca? Rebecca. Beija-flor que toca o terror e me refresca o cheiro dela. Meu senhor, isso não é amor, é apenas.